Gramè An nou pratike Exercise A Se pou ki moun? Whose is it? Modèl You hear? Se kay Anita. You say? Se kay li. Let's continue. One. Se pitit l wi. Se pitit li. Two. Se travay l wi. Se travay li. Three. Se pitit Anita. Se pitit li. For. Se kafe Lwi ak Anita. Se kafe yo. Five. Se kaye Sadrak. Se kaye li. Sèks. Se règ Anayiz. Se règ li. 7. Se klas Wobè ak Mariz.